Muchas bocas hablan y son pocas las que lo hacen. Yo soy de los buenos, no se raja lo que pase. Paso a la bola y corro a la cuarta base. Te gané el partido, chamaquito, así se hace. Yo tomo modelo, no me haga Soy como una cobra sin que le saquen veneno. Se dice lo que puedo y sueño con lo que yo quiero. No me digas que me jamas, que no te daré ni un cero. Los que me conocen saben que no soy normal. Que yo voy por todo y que voy a hacerlo genial. Me gano la papa poco a poco aprendí de muchos, un especial de alemán. Saludos para el guero, para los que sí estuvieron, para los que me apoyaron cuando empezó este juego Ahora soy compañero, por mi familia muero. Si muero antes que rife, los cuido desde el cielo. Y si es que voy para arriba, quizás voy al infierno. Por tanto daño que hice cuando estaba todo entero. Perdóneme mi gente si alguna vez fallé. De todo corazón les dedico lo que logré. Si iba para atrás, ahora estoy avanzando. Se siente luego, luego cuando no está progresando. Te tiran y luego aquí te aplauden. Tú no les hagas caso, me lo dijo aquí mi padre. Padre, Ya tú sabes, mami. No hace falta present. Ey, ey, ey, que tranza, esto es en mi plaza. Lárgate de aquí que no eres bienvenido en casa. Guacha lo que digas pañas, a que mate puto te gané toda esta tanda. No me digas nada, te recojo como pala, ya que andas ahí abajo, rifate con las mamadas. La canto bien entonada, hago sonar mi campana, para llegar a la city y decirte la cosa en cara. Hago sonar mi campana. Hago sonar mi campana. Yeah, Hago sonar mi campana, para llegar a la city y decirte la cosa en cara. Yeah, yeah. Ando feliz con los panas. Yeah, yeah. Me meto más que las ganas para llegar a la cima y tener el dinero en patas No hacen falta huevos, solo tener carácter, meterle empeño siempre y nada de rajarte, sacarte todo el filo, cortar como cuchillo, derramar tanto flow con este fucking ritmo. Ritmo, Chao. ¿Tú sabes quién? ¿Quién más? House tracks, mami. como siempre. Ah. Chao. de Ciudad Valle, San Luis Potosí. Motherfucker, King Talk, yeah. Ticket, ah, yeah. Uh, yao. Ey, ticket, ah, uh, yeah. Uh. yao. ah.